Sindikatek greba mugimendu batera dei egiten dute. CGT, FSU, Solidar eta Funtzio Publikoaren Federakuntzak dira deitzaileak ostegun untan baionan eta pauen iraganen dira manifestaldiak sektore publiko eta pribatuetako langileak baita ere retretadunak elgarrekin mobilizatzera deitu dituzte hainbat sindikatuak lugaldeko funtzio publikoko CGT sindikatak ere deitzen du eta gurekin Kristof Besonak, senpereko zerbitzu teknikoko langilea, egunon zuri? Egunon. Hala, beraz, CGT-aren eh, arabera, egoerak uh, gibilerat egindu azken, azken gobernua plantan ezagri denetik, hotz sozialistak hor direnetik, alta ezkerriko gobernua da? Baiko gobernua dekin, eh, normalki, beste zintxuan joan, joan behar ziren, eta uh, eskuneko partia segitzen dute, eta hortan eh, bai, eh, guretzat txago izaten da. Beraz, eh, zuen zenbakietan, erretretarat joiten direnak ez dira ordezkatuak, izanen, hilabete esariak, solatak ez emendatzen, prekaritatea gora, bez, zenbaki batzu emanez, or, nolaz kanbiatu da, zer dira kanbiamenak? Hor, 2012an bo, lege bat bozkatua izan da, eta hortan, lege hartan, be, berreun iru mila langile titulazioa sartu behar ziren, eta hartan uh, guk ikusi ditugu, uh, eh, emiretzi bakarri sartu dira hartan. Emiretzi mila. Emiretzi mila, bakatu. Eta, guai, uh, eh, zena isaz, beste zintxuan joan dira. Guai, mm, langileak izaten direnak uh, dira erretretan, bat sartzen da titulazioan. Ba, be, biak ez dira alatuak. Ez prekaritate lege hori zen pre, prekaritatearen tipitzeko, bez bai. berriunta uh, ogoita irumila, ogoita bai. untxalaz uh, langile, bakarrik emeretzi mila uh, beraz, uh, aldeat sartuak edo titularizazioa dutenak bai. ez Horrek eran nahi du, bestiak zer direla baldintza txarretan lanian? Be, kontratipiak egiten dute alatzeko, eta guai baute kontra berriak uh, CAE deitzen dutenak, eta oikekin eh, konpontzen dira eh, lanak egiteko. Ezan nahi xaz, hola, eh, ez, dugu segitzen al. Konkretuki ze gertatzen ari da, zua izira dibidez esenperen, bai. tekniko, bai, lanetan, bai, zurgina. lehen, erriko lanak, ze ziak egiten zinuzten, eta hua ze gertatzen da, pribatuak kontratatzen direla? Bai, bai eh, kontra eh, pribatua sartzen dira, hor ikusten da badugu zeit esenperen pastenena, hor eh, egian, ba, baduku kanpoko argi bat hautsia izan dena autobatekin, eta langileak, erriko langileak, bai, ariak akendu dute sekuratidea izatzeko, eta bai, guaitatu behar dugu, pribatea etortzea talatzeko. Guk erriko etxeak ez dugu egiten e, privateak etortzeko eh, aipatzen dugu e, maila ez badala bat aldatzeko me batentzat ez dira goitatzen dute lau, bost, edo sei izaitia aldatzeko etortzeko eta olako gauzak gertatuko dira gero eta <clears throat> Zuen ustez, cgt ustez, adibidez, frantzeko gobernuak ekonomiak egin nahi ditu serbitzu publikoa ahuduz? Bai, bai, hori, bai, aseatia azkar egitea eta hori bai tipetzen nahi ditu Mm, oiken um, mm, Laguntzak? Ba, laguntzak, fina, eh, bai. Hori dituzte eta hori uh, tipitzeko fun funksionamenduan kentzen dute. Eta funksionamendua gugira, eh, erriko langileak. Hala, privatuak gertira pagatu ala ere? Bai, me hori momentukot ne restu kasu egiten, privatua hor da, kontratuak pasen dira oikekin uste dute merkio dela, bo, ez da, momentu, momentu batean ez da egia, merkio izatelma da momentuko, me berdin, me la, langileen eh, lana, eh, hor dira beti egiteko. Me zute gauza lan berdina egiteko. Guk egiten nugu, e, eh, segiren behar daulena. Be, privatuak luzean egiten dute. Eta ez, ez da batek gauza bera. Denbora gehiago emaiten duela privatu batek. Bai. gauza adibide horretan, gauza horien againatzeko, bai, konpontzeko. Bai, bai, bai. Eta aipatu duzu, eh, bakarrik emeritzi mila titularizatuak, eta mm, zuek uste zinuten hiru aldiz gehiago izan entzela, itzemana izan zen sindikatak eta gobernuaren artean hori? Edo uh, espero zinuten bai, hiru espero ginuen, bai hori hori pastuko ziren e, bon, momentuko ez dute nahi, eta ez dute hartan sartu nahi, zen Eta gero notre legea hor da, ere eh, mapta notre legeak, notre legea, eh, lugaldearen uh, erreforma kari plantan ezartzen ari dela, Bon, memento duntan, eh, gauzak kanbiatzen ari dira, ez dakigu oinoa dibidez Euskalegian zerri buruz joan engiren, azteko eh, Ipar Euskalegiak eh, iri elkargo bakar batu kandezan bai, baina eh, hori buruz zer da CGT sindikataren ikus moldea dibidez? Be, bon, konkretuki hola, bon, ez dut sobera eganen ga, eh, gauzetaz, me, zer, nola, ikusten, nola ikusten alda, zerbitzuak eh, joten alda, um, erri elkakoan, eh, hartan txartzen dira, eta me, errikoan, behar duzu zeite galdetzeko eta horako gozak, ez duzu ukanen gehiago. Artik, handik, joan biarko zira, elkargoan, erri elkargoan, galetze, gauza galetzeko. Eta handik, asko luzea zen da. Eta senperetik behar behar duzu zeite, eh, joan biarko zira, Eta hola hasiko da, eta gero ziburutik berdin angileun edo gero eh, urgunu. Zekasik uh, eh, waiko funtzionamendua obea zela, ziendako? Waiko bai, bazka, hobiltzen. Bai, behar bat duzu zeito, hobil duzu, errian, duzu. Bai, gero ta gehiago, urgunu izanen duzu. CGT FSU solider eta funtzio publikoren federakuntzak deitzen dute greba mugimendu baterat bihar erretretatuak baita ere langileak karrikan izanen dira beraz biharko egunez. Kristof Besonar CGT-ko sindikateko asenpereko zerbitzu teknikoko langilea zurekin segitzen dugu. Beraz, manifestaldia izanen dela, iniz alarrik badituzue, aipatu dugu eh, biga joiten direlaik erretretarat bat baizik ez dela ordezkatua, titularizazio guti eh, bai. bat hori zinuen, hilabete xariak ere bost urtez ez direla emendatu? Ez, momentu kotz ez, ez ez dira igotzen, E, guai nahi dute guai, mm, PPCR berri horrekin eh, ba, hortakotza bon, eh, greba pausatu dugu biako. Hori nahi dute laupondu bakarrik esartu eh, hor 2000 masien. Ta, ba, ba, lau putuentan hiru nahi dute esartu deitzen dena de, de prima. Eta bat pondu, bakarrik nahi dute ikotu oponen diz. Hori nahi dute egin eta hortan guk ez gira ados. Bo, bada bost ez dela egotzen eta... Gugena ditugu gehiago igotziat. Aipatzen duzu ere, eh, langilean eh, geizki izaitea uh, emendatuz doala ere, eta enplegurako xantaia badera gerota gehiago hori zuen lanetan ere senditzen da? Bai, bai gerota gehiago, bai langileak ikusten da, bai presionak guti, asko baute, gutio izaten dira lanian aitzeko, eta asko, presuna baute, eta hartan gelitzen dira, ez dute soportatzen gehiago amezkin presuak izaitat. Hala, ez direla gehiago, adibidez, jenpere adibidezat hartzen balima da, erriko eh, etxe, um, teknikoetan, langileen kopurua, azken urteetan, kipitu da? Hor ez, jenperen senpere etortzen dena bizitzea eta gero eta gehiago izaten dira, hor, ez duzu dena, dena tipitzen al, hor, eh, jende gehiago bizitzea. Populakuntzaren bai, arabera. Bai, arabera, bai, bai hola pasten da. Guk hor momentuko, zo senperen, zoma gira, hor, igoko gira istiki-istiki, agastak ematen dute, eh, igotzeko, eh, zena izaz, eh, me, igoko gira, obietua dira, eta, zerbitzua, hor bil izaiteko, obietua dira, igotzeat hori eh, ez da, ez da latzen hori. Eta aldiz, eh, senperek, eh, edo senperiko etxea behartua da, gero eta gehiago kontratu pribatuen ukeitera? Be, hartan txaten duela, lehenokoak hartan txatua ziren, oaikoak segitzen dute, beti, ez dute hori erlatzen, eta bai pribatuak gero eta dira errietan. Me, funtsu publikoa zerbitzua, gutio bauzu, zuk eh, zure etxean eh, zaiti izan behar duzu, eh, nahi behar duzu zaiti fite egina, gero bela eta lako gauzak, guai, demora gehiu izahiko ute, etortzeko lanak ikitiat. Biarko mobilizazioa izanen dela, greba zabal bat deitua da, pentsatua da, segitua izanen dela hori? Be, guk esperantza dugu, Ze guai uh, eh, diendeak eh, segitu beharko dute, altsatu beharko dira, uh, beharko dira pixkat. Zena isaz guai uh, tinkatuko dute eta ez baute segitzen, Ez alturik izanen, eh? Zena eh, isaz, egine dute, nahi dutena. Hmm, senditzen da, jendea ari dela zinez eh, aspertzen eh, bai, pitika, bai, bai. politikarekin. Bai, bai, bai, bai, asia dira, bai. Zenta Macron legeak bat atal bat lan munduari buruz, hor, aipatzen da lanaren kodea ere aldatzea, bai. hor, bada mm, eskuineko politika baten eh, egiteko bai, Eskuin politika segitzen dute, bai, momentuko zen. Normalki ezkerrekoa dira, <laughs> eskuineko segitzen dute, bai. Eta karrikak hori aldatzen aldu? Ba, normalki, hartako atzik da. Eta eh, karrika prezeski, eh, aipatzen duzularik, uh, aipatzen ginoen, janik sindikal, sindikalistekin hemen, eh? uh, arazoa zela, nonbait, E, jende guziak zirela sartuak sindikatetan, langile guziak, eh, ainit zirela mobilizatzen, Nei. Bai. da, ala ere, hor eh, murrizketa horiekin, Macron legea aspertzen ari dela jendea, jendea ari da mugitzen, hor sindikatetan etzinak ari dira mugitzen? Be, ez dute uh, lege berriedekin uh, eh, ikusten, horiek ez dute ikusten, zer ikusten dute langileak, ikusten dute, ez dute suportatzen presioa, presioa hori. Lan gehiu baute eta demora gutio. Eta hori ez duzera supotetan. hartan, kesatzen dira, eta hartan altsatzen dira kam, greba egiteko eta manifa, manifara itortzeko. Hoi dute. Hoi ikusten da garbiketan eta olako gazetan, neskak ez dute demori gehiago, oike garbiket lana egiteko ez dute sartzen oiken demoran. Oai, olako gauza pasten dira horren. Eta, <clears throat> eta kupurua edo hemen, hemen datzen ari da sindikatetan, langileak sartzen dira, gero eta gehiago, ondorioz? Bai eta ez, sartzen dira, ateratzen dira, ola beti, bon, neurri berian egoten gira, eh? bon, eh, zenikata berriak izan eh, altzatzen dira, bai, eta, bon, hemen departamentuan, bos gira orain. Me, bon, ora, ora biltzen da beti, me, beti bon, neurri bera, bera da, guk beti eh, entxeriatzen gira beti gotziatu biskat, behar dugu, Biarko, beraz, uh, eh, itzordua, uh, eh, nundu biarko manuak, uh, biarko kontseiruak, zoin dira? Be, bi gira, plant, uh, zentur amarrak eta uh, joiten gira handik. Eta larrikapen, larrikapen agusia, zoin izanen da? Uh, Zer salatzen duzu egeien bat? hori aipatu dugu, baina uh, zinez karrikako mugimendu hori azkarra izan behar dela. Bai. Bihar eta hortan da gakoa bakarrik uh, gobernuari buru egiteko? Bai, bai, hori gobernua ikusten badu kanpoan girela eta asko gero eta gehiago izaten magira, bon, momentu batean ez dute segitzen, eh, son bihar dute kanpoan girela eta kasatzen girela, hori ikusi biharko Hortan utziko dugu sola saldiak, Christof Bezonak, zezeteko ordezkaria zirela horretarazten dugu, mire esker? Mire esker